Hautezkunde solas ondoko minutetan, untxalaz buruntan behar ziren hauzapezak, lehenitzulean eh, pasa ziren hauzapezak hautatu. Baina iduriz ez da ala izanen, hauzapez bat gurekin dugu idiburukoa alean iriak, tegunan. Egunon. Hala nire hart, eh, iriburuko hau zira, iriburuko izanen zira ere autatua izan eh, baitzira. Atik, haste buruntan eh, behartzen kontseilua bozkatzeko edo ofizializatzeko kargua. Ez da eginen, ze informazio duzue hau zapezek? Ba, informazio, egeran informazio guti uh, dugu, ba, jartio, uh, bon, kan ginen, uh, bon, instalatu behar ginela inalafite. Ina uh, ordean, uh, izan zian, Eh, guetako hiriburun uh, saiko eta eta iakoitz eta uh, igandeko beste beste egietan eta txaldean jakin dugu oh, al, al, alatuko zera sego eta eta eta barda jakin dugu lehen ministroarekin uh, bon, ez zela estelatu behar bon, eta horrean sogo maiatza hartio, nahi durikatu beharko ginela Ena ez dugu kontsina ofizialik, ordean goizuntan idurikatzen ditugu, eh, ikuseko ikusteko, ikusteko xuxen eh, dun, eta nola, eta nola antolatuko gien hartian. Ah, Ara, ez duzue kontsina ofizialik, nahi du eh, mementuan bakarik duzue eh, Eduard Filipek erana bar da? Bai, bon, piskat harri da, eh, bai hartio kontsinak ukan bon, zehatzak eta bon, erteko inalafiten salatu berzela, hori zen kontsina, hor uh, ikusi dupon debateak izan dira parlamentian eta eta eta zenbatoren uh, eh, artian, eta gio uh, eh, zientifiko kontseiluak ere abisu bat eman du, Ordean, horiek guziak kontutan hartuz, uh, beste moldeatez, uh, iduriz uh, goiten gira, uh, idurikatzen dugu maiatza arte, nik pentsatzen dut ikusiz uh, krida nola zehantitasunekoa izain den, nola joko dien, eta azteko bon, abisu hori, zientifiko abisu hori hori hain zinen dute arteko e, ez, ez, ez ginela bildu behar. Egia erran, bon, uh, bitxia zen, eh, Uh, Bilzen altzera baten uh, egiteko, きょうは eh, eh, Bon boskake ortako e a chiki a chiki situtenden bon Egosi se badira deri deri o la ba, bisira horrek hartzen ditugu eta eta eta aplikatzen eta agian gauza zehatzako kanen ditugu goizuntan gauza kontsa antolatzeko. Ba, Iribururen dako ez da inlagia gane nuke kakotzen artean zenta hauzapez berdina da, zuzinen orain arte eta zu izanen zira, baina orain galde egiten da, maiatzaren amaga dela uste dut data, galde egiten da, maiatza amagarte, oai diren hauzapezak, nahiz eta ez segitu, eh, segitzea? Bai, bai, eh, hori da, bon, Hori problematikoa da? Eh, bon, bizat bai, eh, izan da, bon, hautetxeak izan izan, izan dira, hautetxeak izan, dira, jadanik ikarremanetan sartu zian, eriko etxekin bosken antolatzeko, eta hor, bon, lehen goz, apesak dute berriz gidera hartu behar, egun guzietako aferen segitzeko, eh, hori dek hartu beharko da, zinez ikusteko zeiten aldugun, uh, budgetak uh, e, uh, boskatzen alditugun, bon, nik, ez dakit uh, eh, eh, egunguziko hatunetetan txartzen diren gauza horiek, ikusiz ez, ez gela uh, eh, biltzen al, eh, nik, nik dut minimoa eh, e-, e-, eginen duela, eta minimoa da xuxen uh, ue servitzen eh, eta uh, bai eskoletan, bai uh, menaio eta uh, laguntzen uh, e, e, ekartzat, bon, agian gauza bon, fi, publikoak jenentzazkigu. Eh, baina, bai alean iriart, legearen aldetik, eh, hauzapezak, e, batek, e, hartzen alditu, hauzapez bat, orain den hauzapeza, baina ez dena autatua segidaren dako, baina hor segitu behar baitu, hartzen alditu, erabaki haundiak, potoloak, edo ez? Bai, hori, nik, nik etzen dut uh, gutun ofiziala. Ah. Hoi hartu kan ditugu, hori abisobat izan da, lehen ministroak zerbait uh, errandu, nik pentsatzen dut Eh, notizia argiatzokin berdura, eh, eh, gauza berdura in ordrean e, egin behar ditugu, xerbitzu importantak bat ditu xutik atxikitzeko, jender buruz xutik ezari atxikit ditugun xerbitzuak, horiek segitu behar dute, ahalak behar ditugu horien horien uh, ere maiteko, bon, nik pentsatzen dut goizunden dinen dire, eh? notiziak. Egia da, bon, ba, ez uh, egoera berezien gita. Bai, bistan Alain iriak, beste galdera hundia da, bigarren itzulia, zer, beraz, noizko? Eta bigarren itzulia iduriz, eh, bon, maia eh, zer, dituta pa, pasatuta, hor, eh, ekaina e, ingurian, mena hori buruz ere, ez dugu, behirik, ni pentsatzen dut, aste hunda juntan, hor, komoran amendiak, hartu behar zituen erabakiak eta ordonantziak, Legiak ere uh, aldatu behar ditugu, zenta bosken antoratzeko, badira, bai testuak, legiak, eta horiek aldatu behar dira. Horrean, uh, eh, bon, maiaza edo ekaina estapenean izan endien, eta horren uh, gibelean uh, eh, e, erri elkargoek, erri elkargoek, eskoleriko noiz plantan uh, jarriko den. Guai hartu erantzuten uh, president bat uh, ezariko ginela bon, uh, erabekien araberan, hori hori de, uh, dute, horrean, bon, kontsinen beha gira. Hmm. Aipatuko dugu idilgarroa, doidoia, bukatzeko uh, bigarren itzuliarekin, eh, zera ikusi dut eh, Frantziako Estatu Kontseiluak eh, erraiten duela, sekulan ez bada bigarren itzuli hori egiten uda intzin, lehen itzuliko emaitzak anulatuko direla, hautatuak ez diren hauza pezentzat. Posibile da, lako eh, zerbait? Be, ne, beriko iriskia da. Eh, zenta goi eh, beste erabaki bat uh, hartu zuten, ezan ez itzulia bai, egin, egin behar zela, eta gero kontseru berriak instalatu behar zireta. izan ziren hortetxe uh, bildu behar zireta, eta inarafite instalatu behar, eta erri elkarroak gauza bera egin behar zuten. Horiek guziek zuten logika bat. Baina ikusiz uh, erriko etxean instalazionea gilatzen dula, eta ez zera gauza uh, argirik uh, erri alkargoa indako, uh, bon, uh, nik baditut ono uh, dudak, ikusiko da, gomen amendean zer handean, eta bon, berriz, berriz egitzia, anulatzea eta berriz egitzia, bon, bon, zinez gauza, zinez bedezia eta, eta komplikatia, kostiak ere izan, izan dira animalekoak, eta bon, mena, irudikatu behar du uh, soin izaidien uh, eh, erabakiak. Hmm. E, Ikusiz, uh, lehen itzuli hori zer baldintzetan eta zer eh, abstentzioa ondia izan den, zuk berriz egitearen alde zinateke edo ez bortzaz? Ba, ni ni legiasek le, le, ituko dut, eh, bakizu uh, errandute er, er, uh, nik uh, kriza, krizan jadanik sartziaginen eta erabakizuten egite ordean egin behar zen, egin nahi dira. Ordean, bon, jendek dute, boskatea da. Bon, eh, gero, eh, beste gauzakusiak ere ikusi behar dira, hor bigarren itzuri hori ez bada untsa eh, plantatzen al eta egiari ikusiz gauzak ez dira susan, bon, beste erabaki bat hartu beharko da. Nik bon, idurikatu behar da Ni pentsatzen dute zera hori uh, importantena, uh, pistan importanta da, ez dugu estituzioneak baitira, eta erriko etxek uh, egiten dute, gungu zetako lan bat eh, erritaren dako, bena importantena da uh, virusa eta eta egiten den krija, eta hor guk presizan bergira, horren kontradioiteko, eta bizia ere uh, eh, marxazteko denbora berian. Bistan mm, Laburki, uh, eh, alengidiak berriz erri elkargura etortzeko, ze ondorio erranduzu eh, behar zela presidente, behimeneko presidente bat hautatu, ez da eginen, bon, gibela hartzen da, pixka bat? Bai, gibera hartzen da, ordean ez, ez orain, goizuntan, nik ez dakit ze ginen dugun, eh? erri elkargoak ere pentsatu zien uh, ustaida estapenean zerbaiten itzia, bon, horri ez dugu informazio uh, eh, be, berezirik, uh, mementoan idurikatu behar da gobernamendien eh, notiza uh, eta erabakiak. Alain ideak, untsa da, gurekin izanik goizuntan eta begoitatuko dugu uh, zeberri uh, ekartzen duten eroino goizuntan. Milesker. Bai, Milesker, zier.